Итак, мне придется выдумать еще одну историю. What shall we look for this time? Что же мы будем искать на этот раз? We'll look for locations for partnerships and uh, running a business. Мы ищем э, места, где хорошо будут завязываться личные отношения и хорошо будет запустить бизнес бизнесом заниматься. Нам нужно три места для личных отношений. Три места для карьеры. And see if you can try to find a location that's good for both career and, part, uh, and и кроме того, попробуйте найти место, где и то, и другое будут э, хорошо удаваться and give you half an hour. Я вам даю полчаса. So you got plenty of time to look at it. Так что у вас достаточно места, э, времени для того, чтобы... Все готовы с заданием? So, а Мне кажется, что вы все уже закончили, да? Ну и как, какие вы места выбрали для личных отношений этого человека и для бизнеса? Okay. How did you find this example? Как вы нашли этот пример, сложный или нет? Нет. Difficult. So- Some of them say difficult, some of them say no. Okay. This person doesn't suit for, isn't good for relationships at all. <laughs> Now, the first example I gave you was an easy one. Первый пример, который мы разбирали дома, был простой. Но не все астрокартографические карты, которые вы будете интерпретировать, настолько просты. В этот раз я дал вам пример посложнее. Так бывает и в жизни. Некоторые клиенты простые, другие очень сложные. Почему, как я сейчас работаю? Когда ко мне приходит клиент, в первый раз я смотрю на его карту, когда он сидит у меня на консультации непосредственно. Я, и я очень быстро отыскиваю необходимые места, даже если эта карта очень сложная. Все зависит от практики. Чем больше карт вы рассматриваете, тем быстрее вы начинаете видеть. Okay, when you first look at this map, it seems difficult because Venus and Neptune lines are together. Итак, первый взгляд на эту карту говорит нам, что задача непростая, потому что линия Венеры с Нептуном всегда вместе. Because we're in opposition aspect, because we've got Venus on one angle and Neptune on the other. А в натальном гороскопе они в, в оппозиции. Не Венера на одном углу, а Нептун на другом, поэтому линии так близко друг к другу. And what you needed to do was try to find locations where where Venus had an influence and Neptune didn't. А, Все, что нам нужно, это найти те места, в которых влияние Венеры будет чувствоваться, а влияние Нептуна уже не будет. И когда мы смотрим на эту карту, мы видим несколько возможностей для этого. Я хочу с этой стороны начать вот на этот раз, пожалуйста. Что вы нашли для партнерства? Ну, Миннеаполис. Миннеаполис кажется, что Миннеаполис. А это в центре Америки. Рядом с линией Венеры на Десценденте. Да. I think that's with the Neptune, I did check. А, надо проверить, э, не в орбисе или не в Нептуна. Миннеаполис называется город в центре Соединенных Штатов, рядом с Великими озерами, да. Сейчас посмотрит Дэвид в орбиселе или нет. Minneapolis is 6 degrees 25 from the Neptune line. 6 градусов 25 минут от Нептуна. Близко. Um, Sorry? Far, another, another town, Fargo. Fargo? Uh -huh. Where we got? The, close to Minneapolis. just more to the west a little bit, so maybe it's out of orb. And the crossing of Pluto and Jupiter on this latitude. Там чуть-чуть повыше. It's over 8 degrees Fargo. Фарго вне Орбиса с Нептуном, совершенно верно. What about crossings? I'm going to check now. They say Pluto and Jupiter. И пересечение Плутона с Юпитером, совершенно верно. Очень хорошее место. Квебек. And then we've got Jupiter on mid-heaven. Pluto uh, omniscient. Very good. Очень хорошо. Second choice they uh, say Quebec. Sorry? Что, Элина? Квебек. Yes, that's also good. А, Квебек второе место. На линии Юпитер это Канада. Юпитер на десценденте. А там Венера с Луной не, не, не на этой стороне сидит? I've got Venus and Moon and they say Jupiter and something else. А где это желтый? Вот там. it's on the same latitude. On the same latitude as Fargo? Yeah. Okay. Это пересечение Плутона с Юпитером, это сочетание очень благоприятно. Много, много силы, это не важно. Очень хороший выбор тоже, да. Вот вам пример того, как на, то, на одной и той же широте несколько мест, you на одном пересечении. Это даже, это просто сделать, нужно найти хорошее пересечение и посмотреть, что там еще, какие города на этой линии. I'm very impressed. Но ну, там Плутон и Марс пересечение это у нас. Нет? The town Bethel. Солнце? Солнце и Меркурий. The town Bethel in Canada. Там, в общем, Вирджиния, там э, точка ю- юго Bethel. Bethel here on Jupiter line. Jupiter on So we're, MC we're looking line. at partnerships at the moment. А, мы сейчас говорим о партнерских отношениях. Вы считаете, что для партнерства он хорош? She says that both good, well, both partnerships and business would be good on Jupiter on them. Mm-hmm. Almost, uh, so we got here, we got uh, the Mercury. Mercury the sun. and Sun, and Jupiter on MC. But the Neptune could be nearby. Mm-mm. No? I don't think so. Oh, maybe, maybe, maybe close, really. It's 10 degrees in our, in our maps. Yeah. But check, check, check. Да, он проверяет Нептун э, в Горвисе или нет. На этих картах вроде как не в Орбисе, может быть, там точнее. Бетель. Бетель. Yeah, that's over ten degrees. So here, in this place here, we've got Jupiter. Jupiter on the mid-heaven, В этом месте у нас Юпитер на МЦ, we've got Sun on the descendant, Солнце на десценденте и Меркурий на, дес, на десценденте. На пересечении Солнца на десценденте Меркурия. А, широта 60 61-47, да? Или 60-47. Должно быть много пересечений. Но там пересечение Плутона с Луной. Где? Плутон на десценденте ты имеешь в виду? И Меркурий тогда уже. Меркурий на асценденте. А я вижу Юпитер пересечение с, с, с Марсом, правда. Так это вне Орбиса, по-моему, Лин. Сейчас он скажет точно. Сейчас 10, 11 crossings. 11 crossings. Eleven? Eleven crossings. Там 11 пересечений, он говорит. If you want, I can read the crossings out. Если вы хотите, я зачту какие, он говорит. No need. Okay. 11, 11 пересечений, да. Это может быть действительно хорошим городом для карьеры и отношений, но чрезвычайно интенсивным. Uh, а, к тому же не надо забывать, что там очень суровая зима и сложная, э, сложная жизнь. <laughs> Но для бизнеса хорошо. <laughs> so is anybody... But there's oil there, Lina said. Yes. Any more ideas about... Еще какие-нибудь идеи об отношениях? Oh, Houston. Okay. Да. They say Boston. It's yes. close. I've got, I've got Boston on my list. Да, у меня тоже Бостон записан. Что у нас в Бостоне? Jupiter on descendant line. Yes, and the crossing. А какие пересечения? Чего Венера на асценденте? Venus on ascendant with moon on. Correct, that's what I look for. The moon on the mid-heaven. On Manhattan. Да, именно Очень хорошее место также. Что-что? Венера на асценденте. Как город называется? Бордо. Нет, в, Бордо мы проверяли, там а, близок орбис Нептуна, что ли? Что там слева? Yeah, the Neptune is near to Bordeaux. Нептун в, 5, в 6 градусах от Бордо, так что... Что? Льюис, это где? Oh, it means St. Louis. Yeah. Он сейчас проверит близость к Нептуну тоже. Примерно веса нет. В Китае там можно найти место. Ну, если для меня, Так он на пересечении как раз Марса с... А, Марса с Венерой, кстати. Сент-Луис в 5 градусах от Нептуна тоже не годится. Сантьяго де Куб... в Кубе? На Кубе? Сантьяго. Чили. Чи, Сантьяго де Чили. In Чили. К Марсу близко. И к Марсу, и к Нептуну близко. Вот этот. Урум. Можно. Тут к Венере. Э, здесь нет городов. Соединение с Марсом. Тут нет, Луна. А вот Луна Марс. На... А, Марс это там, вот там. Да-да-да-да-да. Тут, Тут Луна и Венера, да? да. Вот здесь. Ну вот этот Урумки. Okay. Сантьяго в 7 градусах от Нептуна. И в 6 градусах, maybe above Santiago, a little bit. we just don't don't got Chile, but above Santiago, something. We don't have the towns here. We don't have cities here. And another choice was China, just here, close to the moon and Venus crossing. The Neptune uh, mm-hmm. descendant line is nearby. Я сказала выше высших статьях, да, сказала. And Еще кто-нибудь на линии Венера десцендент что-нибудь нашел? Да. Nine. Nine. I, I chose New Orleans. North of Canada. One place I found in America was Kansas City. Что я нашел в Америке? Это э, Канзас. Канзас Сити. Kansas City is uh, the Venus descendant line, Это линия Венера на Десценденте and there's no crossings. И никаких пересечений. Да. Канзас-Сити. Никаких пересечений это лучше, чем негативные пересечения. Еще одно место, которое я нашел, это что? Омаха. Ом... Омаха. Омаха называется, это над, э, выше Канзас-Сити, в Америке тоже. Ну, все то же самое. Да. This has also got no crossings. Тоже никаких пересечений на этой широте. Давайте покажем. Вот Канзас-Сити, а вот Омаха. Вы даже обвелись. Угу. Another place I found, which is not on this map, еще одно место я нашел, которое не обозначено, к сожалению, на этой карте. Но в компьютерной программе у меня есть. Place, Это, uh, а, место называется Сиукс Фоллс в Южной Дакоте. 43 э, градуса 33 минуты северной широты и 96-43 западной долготы. Сиукс Фоллс называется место, Южная Дакота, штат. 43 градуса 33 минуты северной широты и 96 градусов 43 минуты западной долготы. This is uh, the Venus descendant line. На линии Венеры на десценденте. And the moon Venus crossing. И пересечение Луны с Венерой на этой широте. Луны с Венерой. А ну, so the whole area from Dallas above depends on the crossing. It's good. But there's, there's a wide area with no crossings. Зависит также и от пересечений, но обширная область в этой местности, действительно, никаких пересечений там нет, и это тоже благоприятно. Есть еще одно место на линии Венеры, которое я нашла. Хьюстон в Техасе. А Венера десценденты, нет пересечений тоже. So there are actually quite a few locations of this Venus descendant line to the west. Так что вполне э, можно найти э, достаточно мест по линии Венерной Десценденти к западу от этой линии. So, maybe your first impression is that it's difficult to find a location. И даже если ваше первое впечатление было о том, что такое место найти трудно, когда вы смотрите более подробно, вы находите возможности. Did anybody look Uh, a different location on the Jupiter line, apart from Chile? Кроме Чили, еще на линии Юпитера кто-нибудь э, нашли нашел какое-нибудь место? I found the uh, Dominican Republic. Доминиканская республика, например. With the line. Да. Э, Юпитер на десценденте. Well, I wrote Puerto Rico, it's the same. Yeah. And there's no crossings. Никаких пересечений там нету, да. Or Puerto Rico, that's all. Доминиканская или Пуэрто-Рико, в общем, это одно и то же, да? But I chose Dominican Republic because Jupiter goes straight through it. Но я выбрала именно Доминиканскую республику, потому что Юпитер прямо по ней проходит. So that's the Venus descendant and Jupiter descendant lines. Это линия Венера на десценденте, Юпитер, Юпитер на десценденте. Did anybody look on the Venus ascendant and Neptune ascendant lines? Кто-нибудь проверял линии Венеры на асценденте и Нептун на асценденте? There's no possibility. Нет возможности там, да? No. Uh, what about the Venus mid-heaven line? Что насчет линии Венеры на МЦ? Again, I couldn't find anything. Я не могу ничего найти. Здесь только если взять Гавайи, но там Hawaii, probably. But Neptune is quite close. Uh, what about the Venus IC line? Что насчет линии Венеры на ИЦ? It goes through Europe. Она проходит по Европе. Neptune is close. And Uranus is close. Did anyone look at Madrid? Кто-нибудь в Мадриде смотрел? Мадрид э, или Мадрид, Испания. Или Барсел... Барселона. Барселона близко к Нептуну. And the Madrid is out of all but Uh, Neptune. What is out of Madrid? The, the, the Neptune line has no influence in Madrid. Мадрид уже вне орбиса Непту, с Нептуном. What about Sevilla as well, right? So, I found a place in Madrid. The latitude of Madrid is 40 degrees. Широта Мадрида 40 градусов. Давайте посмотрим, что на этой широте. И там нет никаких пересечений. Ну-ка, брысь отсюда. Пожалуйста, не мешайте мне. Не заходите, пожалуйста, девушки. А дальше по линии Венеры кто-нибудь смотрел? Венера на ИЦ, да. Да. Есть Джибралтер. What? Gibraltar, that's near to Sevilla. Here. Gibraltar's here. Mm. Near to Sevilla. Рядом с Севильей Джибралта, он говорит, какой-то город. Вот about Рабат. Gibraltar is British. British. Там Нептун. Francis, Neptune, Neptune, I, I, I, I told you Bordeaux, you said 6 degrees. Sevilla would also be okay. Севилья, во Франции Нептун еще в Орбисе, а в Севилье будет хорошо. Какой? Гонконг? Хонконг. What about Hong Kong? Hong Kong. Да. Рядом с линией Марс на асценденте как он получается выше чуть-чуть, вот это вот как бы часть Франции. Но ну, кусочек. какая часть Франции? А здесь получается, что потому что пересечение с Плутон-Юпитер. Где пересечение с Плутоном? Вот, Плутон-Юпитер, вот я отметила. А, ну там нету городов никаких, вот здесь вот, да, не да. Бордо, а где-то, может быть, наверное, да. Ну, uh, the uh, the western part of France here the, would be the crossing of Pluto Jupiter on these latitudes and far from Neptune. Far. Oh, right here. А зато уран там близко тоже. Ну, слева там линия урана на асценденте. Может быть, в Орбисе. Надо посмотреть просто. Да. Дэвид. <laughs> Он знает. Ага. Ага this uh, part of France is going to, Лондон близко к Нептуну. it's going to have an influence from this Uranus line. Э, Нет ли на уран в Орбисе там на западе Франции уже? What Alina said. So maybe not good to Please say check. for relationship. Нептун близко к Лондону. Даже на глаз видно, там гра- градуса 4. Да. А, это Венера, извините. Извините, извините, да. What about London? What about London? Mm, that could be the Uranus. Let me just check now. Лина, во Франции там уран в орбите. 5 uh, градусов. От урана, не Нептун, а пять градусов от урана. Уран в орбите, да. seems to be far away here on this chart. Мне кажется, мы с, взаимоотош... с взаимоотношениями разобрались. We have found many locations. И достаточно мест нашли. So what we'll do now, before we start going on to Korea, Прежде чем заниматься бизнесом, нам неплохо было бы подкрепиться. Вернемся через час и будем заниматься карьерой. У меня два небольших объявления. Во-первых, после обеда мы сделаем коллективную Должен вам признаться, говорит Дэвид, что во время обеденного перерыва я пережил на собственном опыте э, активацию моей, моей автокартографической карты на далеком расстоянии состоянием. Uh, Потому что Николай пригласил меня в украинский ресторан. И как я вам уже говорил, у меня линии Венеры и Луны проходят по Украине. И это была действительно великолепная еда. Uh, Venus lines can also mean uh, good eat, when you go out for good meal. А как мы уже обсуждали, линии Венеры могут означать, кроме всего прочего, и хорошую еду. Поэтому вы можете убедиться, что не обязательно ехать в определенную страну, чтобы испытать на себе влияние линий определенных. So, um, just before lunch we were talking about uh, this example for relationship. Итак, перед э, обедом мы обсуждали на нашем примере вопрос отношений. Может быть, из вас кто-нибудь во время обеда новое место для хороших отношений нашел? Нет. No? No. Or No, they were doing their meal during the lunch. no. Struggling. Okay then, so now we'll look at uh, career side. Итак, сейчас мы посмотрим на карьеру. Which lines did you decide to look at in deciding which places are good for career? На какие линии вы обращали внимание, думая о хороших местах для карьеры? Jupiter on MC, Sun on MC. Другие линии вы учитывали? Venus MC. Could be Mercury I э, Mercury MC. Может быть Меркурий МС. Солнце уже называли, да. And which locations did you find? Какие вы на нашли места? М? Мельбурн, Канберра. Yes, that was the location I chose. Да, это те места, которые я выбрал. So let's first examine Canberra. Давайте э, с Канберры начнем. So what have we got in Canberra? Итак, что у нас в Канбере? Sun MC and Mercury MC. And then we've got the Mercury IC. Mercury MC. Okay. The Uranus line is out of orb at Canberra. Линия Урана на асценденте уже вне орбиса на, в Кенбере. But at Sydney it is но all. Но в Сиднее э, уран распределитель уже попадает в орбис, а так что это не Сидней. А Однако много зависит от того, какого типа карьеру хочет сделать этот человек. Если его карьера связана с новыми технологиями, uh, или с интернетом, так далее не урана будет подходящий. Если э, его бизнес не связан с темой урана таким образом, и у вас проход, и линия урана проходит по месту выбранному вами, то что очень часто может случиться следующее at this location, то сначала вас ждет какой-то необыкновенный успех в этом месте. And not so long afterwards, it crashes down. А потом, через очень краткое время, вы внезапно падаете. Or the business can be very much up and down. Или вообще дела могут постоянно идти, то, то взлетать, то падать, очень нестабильно. That's the reason, one of the reasons I chose Одно, э, одна из причин, по которой я выбрал Кан Канберу, это потому что <clears throat> сон, линии Солнца и Меркурия на АМЦ очень точ, точны в этом месте. And there's no lines at Canberra. No lines, no crossings. No crossings. И нет никаких пересечений на этой широте. Let's imagine that this person did wanted to do a career with new technology. Давайте представим, что этот человек как раз-таки собирается сделать карьеру на новых технологиях. Which location would you choose in Australia? Какое место в Австралии вы бы для него выбрали? Да. Сидней. Сидней. Конечно, Сидней. Сидней. Most people say Sydney. Большинство из вас говорит Сидней. Sydney is Could be Brisbane as well. Sydney is good, but I I would choose a Sydney called Cairns. Сидней хорош, но я бы выбрал место под названием Кенс. The reason because is that the zenith from the sun and the mercury are at the line of latitude for Cairn. По какой причине? Потому что зенит и солнца и меркурия точно на широте этого города Cairn. That is the strongest part of the sun mid-heaven line. То есть самые сильные точки линии солнца и меркурия. But Sydney would also be good as well. Но Сидней тоже будет хорош. Кенсон называется. Вы нашли его на карте? Кенс. А, What about crossings for Sydney? Do we have any? No Не, нету пересечений. No well. И в Кенсе нет тоже никаких пересечений. Did anybody have other locations apart from Australia or Korea? Для карьеры какие-нибудь еще места у вас есть, кроме Австралии? Есть архитектор This lady says that if she is an architect, architecture, for example, we can use the Saturn lines as well, probably. So it all depends on s- profession. More, more architect and more Venus, I would say. М, Даже для архитектора это скорее Венера, я бы сказала, Дэвид сказал. Мама, а еще вот слово эти, что ну, приемность какой-то, и по нему проходит Где, где, где Лин? Кроме Австралии, он спрашивает. Нет, я почему про этот город, потому что он по причине пересечения Сулан на Синзейте, Юпитер на границе. Точка. Какой город? Бризон написано. Also Brizon in Australia Yes. has the crossings of Jupiter and something else. Um, I can just check. I can see this crossing. Новая Гвинея находится в отдельном Что вы говорите? На- В Новой Гвинее? Выше, выше. Там самолет. Самолет. 10 класс